Ние продолжуваме со темата која што ја почнахме ова предпладна. Зборувавме за помирувањето и видовме како разбирањето на Евангелието од наша страна се рефлектира на тоа како ги толкуваме или како ги разбираме символичните служби во старозаветното светилиште – на израелскиот народ, ако имаме погрешно разбирање на Евангелието, автоматски тоа се рефлектира на нашето исто така погрешно разбирање на Старозаветното светилиште. На тој начин и адвентистите на седмиот ден пред 1888 година, долго време пред таа година, со децении пред таа година, развиле некои учења врз основа на нивното проучување на Библијата околу светилиштето и во некои од тие нивни учења, тврдења и верувања, кои што до ден денес преживеале во Адвентичката црква, се подкрадоа, така да речам, некои погрешни ставови, кои што се последица на непознавањето на она целосно објективно Евангелие, кое што прв пат им беше откриено на Генералната конференција во Минеаполис 1888 година од страна на Брекета Джонси и Вагонер, и кое што до ден денес останува во голем дел неразбрано и неприфатено од поголемиот број, поголемиот дел адвентисти на седмиот ден. Утрово конкретно ја корегиравме теологијата за помирувањето и кажавме дека како што во старозаветниот Израел помирувањето што го вршал првосвещеникот во светињата на цветините на еврейскиот празник Јом Кипур или денот на помирувањето бил еден единствен акт со кој што целиот Израел се помирувал со Бога. И тоа представуваше предслика на Христовото дело на помирување, кога со неговата една, единствена жртва, беше откупен целиот човечки род, целиот свет беше колективно помирен со Бога, ставен под неговата благодат, под неговата милост, И тоа го споредивме со примерот на американскиот председател Линколн, кој што со еден законски акт ги ослободил сите црни робови во неговата држава 1863 година и законски сите истовремено беа слободни, при што секогаш кога веста, како и во случајот со Евангелието, што им било дадено на апостолите, поединечно ќе стигнала до секој еден од нив, тогаш кога тој, приматалот на веста, ќе поверувал во неа, тогаш и добивал сила, ја примал силата, со која што де факто, вистина можел да се ослободи од робството. Така и со Евангелието, која ќе чуеме и прифатиме веста дека Христос законски не ослободил со неговото единствено дело на крстот. И тоа сите луѓе, целото човештво истовремено, тогаш ние поединечно се измируваме со Бога, тогаш ние поединечно добиваме сила да се ослободиме од робството на греот, бидејќи верата во себе ја содржи таа сила. За вечерва пак поставивме прашање со кое што сакаме да коригираме едно друго погрешно адвентистичко верување, кое што така останало од деновите на пионерите на адвентизмот, некоригирано, а тоа беше прашањето дали светилиштето во Стариот Завет се осквернувало со гревовите кој што израелецот или израелците ги исповедале тогаш кога принесувале крвна жртва за грех. Според адвентишкото учење, секогаш кога израелецот се каел за некој грев и принесувал крвна жртва и ги исповедал на главата на јагнето, козата или телето, било кое животно за жртва, гревовите за кои што се кајал и кои што сакал да му бидат простени, крвта на таа жртва свештениците ја внесувале во светилиштето, тоа е факт, за тоа читаме и во Библијата, но адвентистичкото толкување е дека преку таа крв, исповеданиот греф на израелците, на грешниците што се кајат. Значи, гревот, исповеданиот грев, преку крвта влегувал во светилиштето и на тој начин светилиштето се валкало или се осквернувало со гревот. И, веројатно, и самите ќе се сетите, сте слушале или сте читале, дека адвентистите на седмиот ден традиционално го толкувале и она попрскување на завесата помеѓу двете одделенија со крвта на жртвата за греф и она мачкање со истата таа крв на роговите на жртвеникот и попрскувањето на кадилниот олтар во првото одделение од светилиштето. Сето тоа го толкувале како осквернување на светилиштето со гревот, од грев, за кој што била дад, заклана таа жртва. И преку крвта, значи, преку крвта на закланата жртва, гревот влегувал во светилиштето и го осквернувал светилиштето. Не знам колку вие сте запознаени со тоа учење, меѓутоа, јас Сум свесен за тоа во последниве 20 години, сум го читал и сум го слушал од многу извори на многу места. Која е последицата на едно вакво верување? Последицата на едно вакво верување за момент е дека светилиштето се осквернувало само со оние гревови кои што израелците ги исповедале, заради кои што се колела жртва за грев. Бидеќи преку крвта, ако гревот преку крвта влегува во светилиштето, тогаш само такви гревови можеле да влезат во светилиштето. Само оние кои што биле исповедани, само оние гревови за кои што израелците се каеле. Значи, ако имало некој грев, заради кој што израелецот не се каел, значи, бил толку закоравен во гревот и беззаконието, што не се каел, ниту пренесувал жртва, произлегува дека со таков греф светилиштето не се осквернувало. Логично е така, нели? Ако светилиштето се осквернувало со гревот што израелецот го исповедал врз јагнето или јарето или телето за жртва, и преку крвта тој грев влегувал во светилиштето, тогаш произлегува дека светилиштето се осквернувало само од такви гревови, од гревови кои што биле исповедани, од гревови заради кои што луѓето се каеле. Значи, непокајани гревови не го осквернувале светилиштето. Според ова верување. Сега да видиме Направим што ни зборува Библијата во Мојсеевите книги, таму каде што најмногу се зборува за светилиштето во Стариот Завет, се разбира во Новиот Завет за светилиштето најмногу се зборува во посланието до евреите. За таа цел ќе отвориме прво во третата книга Мојсеева или Левицката книга 20 глава. Значи, трета книга Мојсеева, Левицка книга, 20 глава, каде што ќе ги прочитаме првите три стиха, од првиот до третиот стих. Значи, Левитска книга или прва книга Мојсеева, 20 глава, Ширеков, прва или трета? во ред. Трета книга Мојсеева или Левицка книга, 20 глава, од првиот до третиот стих. И му рече Господ на Мојсеј велејки, кажи им го на синовите израелски ова, ако некој од синовите израелски или од предојдените, значи оние не евреи, оние странци што живееле во Израел, така наречените предојдени, кои живеат меѓу израелците, му принесе жртва на Молох од децата своји, значи човечка жртва, своите деца, ако ги жртвува на овој идол, на овој пагански гад Молох, да умре народот од земјата со камења да го убие таквиот човек. И сега во третиот стих што вели? И јас ќе го свртам лицето моје против тој човек и ќе го истребам од народот негов, затоа што му принел на молох жртва од децата своји, за да го оскверни моето светилиште и да се обесчести моето свето име. Забележте колку свечени, колку величествени и воедно колку страшни зборови. Впрочем, господовите зборови тоа секогаш се. Значи, овде станува збор за еден таков гаден, одвратен и тежок греф, собственото дете да го принесеш на жртва на пагански богови, што отпаднатите израелци го правеле, за жал, во ерата на неверните цареви, за кој што ниту Мојсеевиот закон не немал предвидено процедура таков грев да, да биде простен. Едноставно, имало еден куп гревови и рековме утрово кои гревови само можеле да бидат простени со ритуалот на жртвопринесување, со жртвата за грев, само оние кои што биле направени од незнаење. Само ненамерни гревови гревови кои што чисто произлегуваат од спонтано од нашата а, грешна природа и од нашето ограничено знаење, поточно незнаење за некои работи. Гревови, значи, кои што може би во денешто право се дефинираат како небрежност, или не знам како поинаку, само такви гревови можеле да бидат окаени и простени според Мојсеевиот закон. Имало еден куп гревови, намерна прелюба или вакво нешто. За тоа имало смрт без милост. И тоа било праведно, фала Богу. Еве, денес се прошири една вест на Фейсбук како некој очув сакал да ја силува керката на својата сопруга, па по старото братче му се спротивставило и овој со пиштол или од пушка, не знам од што, неколку истрели, испукал врз, врз машкото дете, значи, кое што сега е во болница и се бори за живот. Што сметате вие дека требало да му се направи на овој очов? Е, брат Данило, со невербална комуникација го даде одговор. Само смрт! Само смрт! Или што мислите, кој е единствениот праведен закон за сите доктори, мажи или жени, кои што намерно абортираат деца? Само смрт! Тоа е единствениот праведен закон. Ништо помалку од тоа нема да биде праведно. И уште еднаш да повторам за таквите како Фрчковски, што јавно пропагираат абортус, 20 години робија би им дал. Не за да го направат, туку јавно да го пропагираат. Са, може би ќе бидам строг законодавец, ако вакво <laughs> нешто се спроведе, но кога ги читам сите овие закони во Моисеевите книги, се чудам како може да постојат толку опрелестени, толку заблудени христијани, за жал најмногу во протестантскиот свет, кои што се чудат зошто Господ дал вакви закони, или прашуваат дали во Стариот Завет Господ бил поинаков, отколку во новиот. И слични такви глупости. А што сакате вие? А што сакате вие? Зарам овие закони не се праведни. Израелците принесувале, принесувале на жртва своји деца. Зарем денешните аборционисти не се подобри од ова? Зарем се подобри? Во третиот стих гледаме дека Господ изјавил дека ваквиот грех, за кој што немало опростување, ниту пак некој го исповедал овој грех, ниту пак овој грех влегувал во процедура на простување, во процедура на негово пренесување во земното светилиште преку крвта на жртвата за грех на некоја заклано јагне. Значи се работи за беззаконие за кое што немало милост, за кое што немало, не биле предвидени никакви обредни постапки и процедури. Господ вели дека и тој греф го оскверни моето светилиште. И не само тоа, туку го обесчести моето свето име. Како да го разбереме ова? Значи, Господ вели, ако некој од мојот народ греши, он со тоа го обесчестува моето име. Ако вашето дете украде нешто, тогаш чие име го обесчестува? Вашето или на комшијата? Значи, ако вашето дете направи беззаконие, се обесчестува вашето име. Не, име. Ако детето на комшијата направи беззаконие, не се обесчестува вашето име. Значи, Господ вели дека ако Израелецот или оние што веќе живееле заедно со Израел и го обожувале вистинскиот Бог, прават вакви беззаконие, со тоа самото се обесчестува Божијето име. И со тоа само по себе се осквернува неговото светилиште. Како тоа се осквернува неговото светилиште со самојот грех? Значи и грев кој што воопшто не е исповедан, за кој што воопшто грешникот не се кае, за кој што воопшто не и не му следува милост во случај да се кае, едноставно едноставно законот предвидувал безмилостна смрт. И таквиот грев го осквернувал Божјето светилиште. Значи, влегот не треба, гревот не требало да влегува преку крвта во светилиштето, за дури тогаш светилиштето да биде осквернато, и тоа само од исповедани гревови на тој или таков начин, току светилиштето се осквернувало од сите гревови со самото тоа што биле правени тие гревови, со самото, значи, грешење, така да речеме, се осквернувало Божјето светилиште. Со самото грешење на Божиот народ се осквернувало Божјето светилиште. Ако ова не е доволно јасно, би сакал да употребам потребам еден реален пример од Адвентишката црква во Скопје. Нема да споменувам имиња, освен името на брат Драги од Велес, кому што ова му се случило тогаш кога беше почетник во верата, 93 година, и кога прв пат доаѓаше еве овде во оваа црква и тука и се крсти, тука со моја помош и се подготвуваше за крштевање. Бидеќи оно е по потекло од Рачево, нему на негови соседи и роднини на времето му велеле што во која црква одиш? А, таму кај што оди овој блудникот, за болекарот, што цело Драчево го знае дека блудствува, некои од вас знаат за кој се работи, меѓутоа, на кој начин адвентистичката црква била осквернета во случајот на овој блудник за болекарот, со самото тоа што тој блудник за болекар припагел на адвентистичката црква. Слично како со гревот на Ахан во Стариот Завет. Со неговиот грев, со неговото беззаконие, целиот израелски табор, целата израелска армија била оскрнета. И Господовата сила не можела тогаш да се открие во освојувањето на Јерихон. Току дори подоцна, кога гревот бил разобличен и кога Ахан бил погубен заради својото беззаконие. Дали сега разбирате како се обесчестува нечие име, како се обесчестува некое светилиште? Кога, кога единствено може или можела во случајот конкретната верска заедница да биде очистена од тој греф, од тоа осквернение. Значи, со гревот на еден неизин член, или воопшто со неговиот грешен живот, се осквернувало целото светилиште, се осквернувала целата црква. Одговорността не лежи само на него како поединец, току лежи и на неговата црква. Но до кога? Кога црквата ќе се очисти од неговиот греф? Тогаш кога црквата ќе го осуди таквиот и ќе го исклучи од својата средина. Дали црквата на 27 ден тоа го направила, Ние што знаеме, знаеме дека тоа не го направила со споменатиот блудник, и затоа таквиот играше главна улога во расколот на адвентистите на седмиот ден пред 18 години. Ова го споменувам како историски факт, да се знае што ќе јас најде црквата која што не решава на време вакви проблеми. Како што бил проблемот на Ахан во Стариот Завет или ситниот микроскопскиот греф на Ананија и Сапфира во апостолската црква во Новиот Завет, тогаш кога црквата не се ослободува од дамката што почива на неа самата заради греот на неизини членови, тогаш црквата ќе доживе катастрофа, ќе доживе расцеп или многу поголеми проблеми од, од самиот негов греф. Значи, Божиото светилиште се осквернувало со било кој греф направен од страна на Божиот народ. Со било кој греф направен од страна на израелците. Што пишува пак во Броеви, четврта книга Мојсејера, 19 глава. Патем речено, фала на Бога што брат Драги до ден денес е добар и стабилен верник во Велеската црква дол, долги години и што не бил соблазнет или одвратен да не поиде по патот на верата заради, заради ова соблазна која што му ја е, наведува драчевци на времето. Значи, броеви или четврта книга Мојсеева, 19 глава, 20 стих. Бројови, 19 глава 20 стих. Што вели тука Господ? Ако некој се оскверни и не се очисти, тој човек да се истреби од народот, зашто што направил тој човек? зашто тој го осквернал светилиштето Господово. Што ни кажува Библијата тука? Значи, повторно случај за грев кој што не е исповедан, за кој што човек не се кае воопшто, кој што воопшто не влегува во процедура да му биде простен преку жртва за грев и преку крвта што се внесува во светилиштето од таа жртва со посредство на левитските свештеници. Туку со самиот тој греф, со самиот греф што се прави, таквиот човек го оскрна светелиштето Господово. И овде се работи за, не, не за некој греф овде ка во овој стих, туку се работи за, за тоа да се стане нечист, да се онечистиш било како, например, при допир со мртовец или при допир со нечисти животни или, или со било што друго што е што го имал законскиот статус на нечисто. Значи, ако некој бил нечист, од било која причина, значи, луѓе станувале нечисти од некои физиолошки потреби, например, жените кои ќе се породеле биле нечисти до некое време. 33 дена ако родиле машко дете, 66 дена ако родиле женско дете, според Мојсеевиот закон. Не прашувате зошто, затоа што законите не даваат образложени. <laughs> законите имаат само уредби и казнани одредби. Не кажуваат зошто се такви или онакви или, или не се поинакви. Или ако некој бил болен, бил нечист, например од лепра, не излечива болест која што само Божиот син можел да ги лечи на оваа земја пред 2000 години. Но што била работата? Ако постоела можност да се очисти, а за еден куп ситни нечистоти постоела таква процедура, да се измие, да ги измие своите облеки, и пак ќе биде законски нечист до заедисонце, но потоа ќе биде чист, ако таквиот ги игнорирал овие уредби, ако едноставно сакал да се живее онака спротивно на Мојсевиот закон, тогаш таквиот треба да биде истребен според овде 20 стих. Еве што биде 21-иот. Тоа нека ми биде вечна наредба и оно кој прска со вода за очистување да ја испари облеката своја и оно кој се допрал до вода за очистување да биде нечист до вечерта. И се до што ќе се допре нечистиот да биде нечисто и човек кој се допрал ќе биде нечист до вечерта. Ке почитаме още еден стих во повторно трета книга Мојсеева. Левитска книга 15.31. Левитска книга или трета книга Мојсеева, 15 глава, 31 стих. Што, што се вели во оваа глава, 15.31? Така, пазете ги синовите на Израел од нивната нечистота, за да не умрат во нечистотијата своја и да го осквернат моето живеалиште што е мегу нив. Ако продолжите да читате, ќе видите конкретно за каква нечистотија станувала збор, било кај мажите, било кај жените, во целата оваа глава. Значи, и тука станува збор, не значи не со некој морален престап, со некој греф или беззаконие, туку со самиот статус на нечистотија. Дали, кога се работи за женска менструација или за излив на семе, овде зборува конкретно таа глава за овие видови на нечистотија, ако некој ги игнорирал господовите правила, како да се очисти човекот, мажете или жената од нив, тогаш таквите, според Божијата повелба, требало да умрат во својата нечистотија, бидеќи со тоа го осквернувале господовото живеалиште. Значи, Господ не само барал правда и праведност, Или тоа можеме да го кажеме поинаку, Божиот закон не само што барал правда и праведност, туку Господ кој што живеел среде синовите Израелови во светилиштето, во светињата на цветините, барал и највисок стандард на чистота, највисок хигиенски стандард од својот народ. Зошто? Зошто Господ демонстрира, покажува ваков смисол на педантерија? Билеки Господ е свет, а тоа значи супер чист, повеќе од чист. Знаете, уште еднаш ќе повторам, според Мојсевијат закон постоеле три степени во кој што три состојби во кој што можел да се наоѓа човекот во однос на чистота. Значи, можел да биде нечист, чист и што било третото? Да биде свет. Тоа било супер чистота. Повеќе од чистота. Затоа кога Исус го допрел нечистиот, затоа што бил лепрозен, самиот Исус не се осквернил, затоа што Мојсевиот закон велел кој се допра до нечист, и тој ќе стане нечист, туку лепрозниот се очистил, затоа што Исус бил свет, и затоа што Мојсевиот закон велел, ако нешто, макар и нечисто, иеко тоа не се вели, туку се вели, ако било што се допре до нешто што е свето, тогаш и тоа нешто ќе биде чисто. Воспротивно, ако некој се допре или падне на нешто што е нечисто, некој или нешто, тогаш и тој и тоа ќе станат нечисти. Ке прочитаме уште неколку стихови, И тука ќе прекинеме за вечерва. А ќе продолжиме, ако даде Господ живот и здравие, следната сабота. Следната сабота на вечер. Броеви или четврта книга месеева петта глава, трети стих. Броеви, петта глава, трети стих. Еве, конкретно за лепрозните, што кажал Господ во, почнувајќи да читаме од вториот стих, Заповедам на синовите израелски да ги истерат надвор од населбата сите лепрозни и сите што имаат капавица и сите што се оскверниле од мртовец. Секавате на филмот Бен Хур, каде живеја лепрозните? Зошто живееле таму надвор? Тоа било закон, така требало во Израел. И мажите и жените истерајте ги, надворот на селбата истерајте ги, за да не ги оскарнуваат домовите своји, меѓу кои и јас живеам. Господ се прогласува за жител во населбите израелски. Замислите как, каква мисла. Замислите Господ да рече да се прогласи себе си за жител на Маджари, Чаир или Капиштец Како вие би се чувствувале? Господ себе се се прогласувал за жител на населбите израелски. Зошто? Бидеќи таму каде што живееле израелците, таму бил неговиот шатор, таму било неговото светилиште. Таму се откривала неговата слава. И ако таму се прави греф, и ако таму се луѓето нечисти, Ако, е, ако таму постојат ниски или никакви стандарди, тогаш кое име се обесчестува меѓу народите? Се обесчестува Господовото име, се осквернува Неговото светилиште. Што вели пророкот Езекијал, 22 глава, 26 стих? Езекијал, 22 глава, 26 стих стих. Езекијал 22, 26. Во врска со отпаднатиот Израел во негово време, свештениците неизини го нарушуваат мојот закон и ги осквернуваат моите светини, не разликуваат свето од несвето и не прават разлика помеѓу чисто и нечисто, Од саботите мои ги покриваат очите своји и јас сум понизен меѓу нив. Значи, тогаш кога и самите свештеници грешеле, како што било случај во времето на големите отпади, во времето на Вавилонското робство и непосредно пред тоа, тогаш Господ бил понижен заради нивните гревови и заради нивните скверности да скокнеме и до 36-та глава од овој пророк, пророкот Езекијал, 36-та глава, од 17 стих па понатаму, Сине човечки, кога домот Израелов живееше во својата земја, тој ја осквернуваше со поведението своје и со делата своји, патот нивни им беше пред мојето лице како нечистотија на жена, кога се чисти. Јас го излеа врз нив гневот свој за крвта што ја пролеваа во таа земја и заради тоа што ја осквернуваа со своите идоли. Тука Господ вели дека со своите гревови израелците ја осквернувале значи, не само <clears throat> неговата светиња, неговата скинија или неговото име, туку ја осквернувале целата нивна земја. Целата нивна земја била осквернувана со гревовите и беззаконијата кои што биле вршени или во колку биле вршени од страна на некој припадник на Божиот народ. И завршуваме за вечерва, а продолжуваме следната сабота со оваа тема, со стихот од Трета Мојсеева повторно, Левитска книга, 21 глава, 9 стих. Левитска книга, 21 глава, 9 стих. Ако свештеничка керка се оскверни со блудство, таа го осквернила таткото свој, со оган да биде изгорена. У, замислите. Дали знаете што предвидувал Мојсеевиот закон за блудство помеѓу обични израелци? Значи, не свештеници или некој од свештенички дом. Значи, за прелјуба смрт, тука нема милост. Но за блудство, дали знаете, значи за какви предбрачни сексуални односи. Тука имало една провизија, според која таквите требало да стапат во брак. Иако конкретно мажот во случајот или дечкото не сакал да ја земе за жена таа која што ја облежал, е дури тогаш следува смрт. Но овде гледаме во случај на свештеничка керка не постојала никаква провизија. Таа го сквернила таткото свој, бидеќи е свештеничка керка. И многу сурово со оган да биде изгорена ќе речете сурови закони. Може би. Меѓутоа, страшен и гнасен е гревот во Божите очи. Ако во нашите очи не, тугите гревови се гнасни, колку повеќе во Божиите. Но Божјата благодат може да направи во нашите очи да ни се огадат нашите гревови. И дури тогаш, дури тогаш ќе бидеме очистени. Значи, ние продолжуваме со оваа тема. До сегашите стихови што ги прочитавме вечерва потврдуваат дека Господовото светилиште се осквернувало не со исповеданите гревови кои што преку крвта влегувале во него, туку со секој грев што бил вршен од страна на Божиот народ, од страна на припадник на Божиот народ, било да се каял некој за тој греф или не, било да бил исповедан тој греф или не. Со секој греф од страна на Божиот народ се осквернувало господовото светилиште. Е сега, зошто е оваа разлика битна, ќе видиме како се рефлектира во нашето разбирање на Евангелијето, Новиот Завет, Значи, самото осквернување на светелиштето, за потоа да зборуваме за самото очистување на светелиштето, за кое што зборува пророкот Данијел во 8 глава 14 стих, до 2300 вечери и утрени, тогаш светелиштето ќе се очисти. Ке продолжиме, ако даде Господ живот и здраве, следната сабота на вечер во истиот термин 18 часот.